Brasila iunulino serchas asteroidoin. La iuna simpatia Brasila studentino Verena Pacola havigis al si curiosan hobion dum la pandemio de la nova cronviruso. Si pasigis sian liberan tempon anta la computilo conectita al programo qui ut celas trovi en la cosmo movigiantain objektoin. Resultis la mirinda el trovo de dudec quin gis nun neconatai asteroidoi, pri ciui sci accurate informis la usonan agenteion NASA. Uno el tiui asteroidoi, al nomata malforta asteroido, estas malofte trovebla en la cielo, cae altiras apartan intereson, char gi povas attingi la teron. Tio sciencistoi accompanos gian iradon dum iaroi por studi la estonten evoluoin de la afero. Por fare tion laboron, Verena devis submetigi al faca treinado. Posciam si ricevis la concernan aprobon, la homoi en NASA permesis che si usu la programon por ciela serciado. Ciam si rimarcis che iu puncto sur la ecrano de la computilo movigas, tiam si plenumis matematican analison por mesuri gian grandezon, cae constati ciu respondas al traitoi de asteroido. La resultoin si sendis alla Universitato de Harvard, en Usono. Compreneble, ciam oni excias pri la grava el trovajo de la Brasilanino, oni tui demandas ciu gi signifas ian dangeron por la teranoi. La iunulino respondas per simplei vortoi. La cosmo estas grandega, compare con la grandezo de nia tero. Sekve, la eblezzo che asteroido trafos nian mondon cae causos ian damagion estas tre malgranda. Verena clarigis che si havas tre scivoleman temperamenton, ecde la infana agio. Pri astronomio, si interesigis iam ciam si estis eta knabino. Tamen, sia vera passio estas MEDICINO, TIL CHE CHI NUN TEMPE FREQUENTAS LA UNUAN IARON DE MEDICINA FACULTATO EN LA BRASILA STATO SAN PAULO. PRO LA FACTO CHE CHI SENDIS AL NASA INFORMOIN PRI 25 ASTEROIDOI, LA BRASILA MINISTRO PRI SCIENZO CAI TECNOLOGIO, MARCUS Pontes, TRANSDONIS AL LA JUNA SCIENCISTO MEDALOIN, diplomoin cae trofeon, ocase de la Nazia Semaino pris Scienzo cae Tecnologio. Nun tempe Verena cunigas grupon da interesitae homoi por treinado cae serciado de aliai asteroidoi. Asteroidoi estas facte etai planetoi en la Suna Sistemo. La terminon oni tamen usas por paroli pri iuain obiecto rondiranta circa la suno, se gine estas cometo. Existas relative densa amasso da asteroidoi, kiui rondiras la sunon kiel movigianta zono. Ili estas milionoi, cae ilia diametro varias de unometro metro gis mil kilometroi. Miloi da ili orbitas proxime alla tero, cae quelcae centoi havas diametron de pli ol unu kilometro.